Sova Info. Sveučilište Hohenheim u Njemačkoj raspisuje natječaj stipendije usmjeren studentima koji žele započeti znanstveni projekt u području biotehnologije. Odnosi se na poslije diplomski studij, odnosno studente koji već imaju diplomu. Stipendija iznosi 1350 eura mjesečno i u maksimalnom je trajanju 3 godine. Prijave se zaprimaju do 31. listopada. Više informacija možete pronaći na internetskoj stranici studentski.hr. Centar za kreativno pisanje u Rijeci predstavlja tri nove radionice. Radionica scenarija za kratki film, storytelling te radionica kreativnog mišljenja i kritike. Kroz praktični rad koji uključuje pisanje tekstova na zadane teme, ali i teorijski dio, polaznici će biti osposobljeni za samostalnu obradu književnog i filmskog dijela. Informacije o prijavama možete naći na internetskoj stranici CKP-a. Smotra sveučilišta u Zagrebu održat će se u prostorijama Zagrebačkog studentskog centra i trajat će od 22. do 24. studenog. 80. izlagača koji će sudjelovati na smotri pokušat će što bolje predstaviti sve studijske programe te tako pomoći budućim studentima pri odabiru željenog fakulteta. Smotra je namijenjena učenicima završnih razreda srednjih škola i studentima koji će na jednom mjestu moći saznati sve o programima studija. Sveučilište u Zagrebu trenutno trenutno broj 77 tisuća studenata. I vijest za kraj. Riječani će u novu 2019. godinu ući svojkom. Prva će na dočeku 2019. godine nastupiti grupa Nord, čiji je nastup najavljen za 22 sata. Od 23 sata slijedi nastup grupe Fit, dok će posjetitelje na Korzu u 2019. uvesti grupa Whiteheads. Feštu zatvara Vojko V, koji će zabavljati riječane do kasno u noć. I vremenska prognoza. Sutra nas očekuje dijelomice ili pretežno sunčano i razmjerno toplo napokon. Najniža jutarnja temperatura zraka između 12 i 17, a najviša dnevna uglavnom od 17 do 22 Celzijeva stupnja. S ovu info uredila Matea Krmpotić, čitala Jelena Matanović. Slušali ste Sovu info.